Duhet me ditë se nuk është prej stolisë nëse një grua e cila del edhe është mbulue me hijab tamam, mirëpo hijabi i saj është në ngjyrë tjetër përveç të zezës. Do të thotë se ka ngjyrë përveç të zezës, ka veshë nuk do të thotë se ajo ka tregu stolinë e saj. Lejohet me pas edhe ngjyrë përveç kësajna. Siç kanë ardhë, a u thënë rivajetet, se pejgamberi me thënë bukuria e gruas e cila tregon mbulesa tek femra muslimane kur ajo është e mbulume pasi që Allahu tebareke ve teala i ka urdhnu vajzat që të vnojnë mbulesën e kur Allahu subhanahu wa teala urdhnon për një send ose vet e spjegon atë punë pastaj se qysh duhet me kry ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregojnë veprën se qysh duhet me bë ajo vepër, qysh duhet me kry. Ngase Allahu subhanahu wa taala nuk është i kënaqur që neve vetëm na thotë bëne këtë punë, pastaj mos me na shpjegu mënyrën. Mirëpo Allahu tebareke ve teala edhe urdhërin edhe mënyrën të gjitha na i spjegon, do të thotë ky është ligji i Allahut tebareke ve teala, edhe ky është din. Prandaj kur të urdhëron Allahu tebareke ve teala në Kur'an për një send apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, patjetër duhet me ardh shpjegimi në Kur'an edhe në Sunnet ose në veprën e sahabeve. Kështu që një prej punëve të cilat i ka obligu Allahu tebareke ve teala për gratë Nëse Allahu tebareke ve teala apo pejgamberi i tij kanë gjyku me një punë, pastaj ata të zgjedhin diçka tjetër. Rreth këtij transmetimi, rreth këtij ajeti kanë ardhur shkaqe të cilat flasin se për çka ka zbrit ky ajet. Mirpo, kanë ardhur transmetime të ndryshme. Megjithatë, të gjitha transmetimet flasin për një ngjarje një. E shkaku ka qenë se një sahabi, një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka dashur m'u martu. Mirëpo, s'ia ka dhënë askush vajzën as motrën, kështu që s'e kanë dashtë. Edhe një ditë ka ardh tek pejgamberi sallallâhu alejhi ve sellem, ka thënë, Ja Rasulallah, o i Dërguari i Allahut, çka është kjo puna me shokët e tu, të cilët nuk më martojnë mua. Edhe pejgamberi sallallâhu alejhi ve sellem e ka urdhnu me shku, ka thënë, Shko te filani edhe kërkoja vajzën atij, për ty. Nuk i takon një besimtarit edhe besimtares kur të gjykon Allahu me një punë edhe pejgamberi i tij ata me zgjedh diçka tjetër në punë çështjen e martesës e ku mbet në punë tjera kështu që pasi Allahu tebareke ve teala i ka urdhënuar gratë me mbulesë ka ardhur shpjegimi i atij ose në Kur'an ose në Sunnet pejgamberi alejhi selam e kështu që pasi na jemi kënaq me pejgamberin ton nuk na takon neva Nuk kanë besu ata të cilët janë përreth teje derisa të marrin ty si gjykus në punët e atyre, në punët të cilat ndodhin mosmarrëveshje tek ata, e pastaj nuk gjejnë n'vehten e vet diçka moskënaqësi në gjykimin tënd. Pasi që të marrin ty si gjykus, edhe mos gjejnë n'vehten e vet moskënaqësi, ue yusellimu teslima edhe dorëzohen komplet urdhit të Allahut edhe të Pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Kështu që s'i takon grave, pas kësaj që do të flasim na se si është, si duhet mbulesa e femrës, Edhe zbukurimet të cilat i kanë bajt prej arit apo argjendit në qafë, e Allah subhanehu po thotë, mos i tregojnë që ato stolit, disa kanë thanën se, të janë vetëm se ato në stolit e arit, të argjendit, mos ja tregojnë dikujt tjetër, ndërsa ato kanë thanën se stolit, nëse gruja nuk i kanë qafë, mundet m'ja tregu çdo kujt tjetër, ajo nuk është stoli. Domethënë nëse e hek gruaja edhe tregon dikujt tjetër ja shef dikush jashtë, mirëpo jo n'trupin e saj, nuk llogaritet si stoli. Do të thotë mundet me pa, mirëpo ajeti po flet domethënë vendin të cilën e majnë stolit e tyra, kokën, edhe fustanin e cila do ta ketë gjatë, mbi atë do të me pas një xhilbab e cila mbulon trupin prej në kokë deri në fund të kamës. Kjo thirret xhilbab. Do të thotë pjesa e parë, kushti i parë te xhilbabi te mbulesa e femrës është që të jetë krejt trupi i femrës të jetë i mbulum. Kjo është pjesa e parë, kushti i parë, përveç durve edhe fytyrës. Do të thotë mirëpo ka një pjesë e ulemave të cilët thonë se është e obligueshme sipas disa transmeti komentime të tjera të cilat ja bojnë këtij ajeti, Asht që mos jet zbukurim në veten e vet vet mbulesa. Kur ajo grua e cila ka vnu mbulesën edhe është mbulue, është i mbulu stolit e veta. Nëse është mbulesa vet stoli, faktikisht ajo s'e ka mbulue stolit e veta. Ndërsa Allahu po obligon që t'i mbulon stolit, do thot kur ta vesh atë mbulesën mos jet Stoli, do të thotë, me kan mbulesë e thjeshtë, e cila nuk tregon, domethënë mos ka qenë me zbukurime me diçka tjetër, mund të ketë diçka prej arit, mund të ketë diçka në atë mbulesën, e cila e zbukuron atë, e kështu që faktikisht ajo s'e ka mbuluar stolitë e veta, e kështu për me qenë mbulesa me vend, do të me pas edhe këtë pjesën e dytë që ajo mos jetë stoli në veten e vet. Ngase Allahu po thotë wala yubdina zinatahunna, edhe mos t'i tregojnë stolitë e tyre, e nëse ajo në mbulesën e vet ka stoli faktikisht nuk e ka nuk e ka mbuluar stolitë e veta. Mirëpo, duhet me ditë se nuk është prej stolijës nëse një grua e cila del edhe është mbulue me hixhab tamam, mirëpo hixhabi i saj është ngjyrë tjetër përveç zezës. Do të thotë nëse ka ngjyrë përveç zezës, ka veshë nuk do të thotë se ajo ka tregu stolinë e saj. Lejohet me pas edhe ngjyrë përveç kësajna. Siç kanë ardhën, do të thotë, rivajetet se pejgamberi sa ka thënë bukuria e gruas, tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihu, e cila E i kanë gjetë ato të mbulume me ngjyrë të kuqe, do të thotë kanë pas mbulesat me ngjyrë të kuqe. Edhe kështu me radhë ka rivajete të tjera, të tabiinve që flasin se lejohet me pas edhe ngjyrë tjetër përveç të zezës edhe të bardhës. Ndërsa kushti i tretë është që jo e tejdukshme, se nëse mbulohet, nëse mbulohet gjithë trupin e saj, mirëpo shihet trupi i saj, faktikisht është e tejdukshme, ajo nuk e ka mbuluar stolinë. mos jetë e ngushtë, fe jesif shej'en min jismiha, ashtu që ta tregon trupin e saj. Domethënë, e para është mos jetë e tejdukshme, e dyta mos ta tregon trupin e saj, mos jetë e ngushtë, për shkak se shkaku për të cilën gruaja e mvesh mbulesën është që ta hek fitnen, mos bën fitne tek burra, e vesh teshën e gjan, ngase nëse e vesh ngushtë faktikisht ajo nuk është mbuluar, ka tregu trupin e saj. Nga hadithi të cilën e transmeton Usame ibn Zeidi, të cilat nuk e kalojnë gjysën e saqit, kësaj pjese i thonë, takëm bi zogun e kamës, kështu po flet Shejh Albani, Au yasturna nisf al akhar bil jawarib, apo pjesën e poshtme të kamës e mbulojnë bil jawarib lehmia allati taziduhu jamalan, me çorap tjera të cilët e tregojnë, a kupton, janë për kame të ngushta, të cilat e tregojnë trupin e femrës apo e shtojnë bukurinë Ai është prej atyra. Edhe pejgamberi alejhi selam këtu ka ardhur shumë raste, ka ndaluar për shembull faljen e namazit kur tash tu lind dielli. Pse? Mos po i përngjan atyre se i bëjnë ibadet shejtanit. Ka ndaluar për shembull, siç e përmend më herët, çështën e mjekrrës për shkak se i përngjan mushrikëve, rrujtja apo mexhusëve apo shkurtimi i mustaqeve, mos me i lan mustaqe të mëdha për shkak se i përngjan mushrikëve. Në selam kur ka ka ndaluar përshëndetjen me dorë apo me krye se ka thënë përshëndetja e jehudive është. do të thotë me bë me shenjë me dorë apo me krye, pa dhënë selam për shkak se është përshëndetje jehudive. Edhe kështu me radhë, a kupton ka shumë raste si ti duke hi në namaz, a kupton ka thonë mos me u falë, a kupton pa pas vesh diçka për shembull çorapat apo këpucë, me u fal me këpucë për shkak se jehudit nuk i veshin këpucë. Do të thotë kur falen jehudit namazën e tyre nuk i veshin këpucët e tyre, pejgamberi ka thonë veshni ju për shkak se ata nuk i veshin. Do të thotë duke filluar prej ibadetit e deri në disa adeta A kupton pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është mundu gjithmonë me i kundërshtu derisa kanë thanë njëri prej jehudive sa duket pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për pejgamberin nuk do me lënë diçka e cila nuk ka shumë kundërshtim me neve thonë nuk do me lënë diçka që ajo me na pëlqy neve çdo gjë do me na kundërshtu e ka pas pejgamberi këtë punë edhe kjo hen edhe te bulesa e femrës edhe femra ndalohet që ajo të vesh ndonjë tesh e cila është e njohur te gratë e kafirave se ato e veshin e ta vesh edhe ajo pastaj mos jet rrob nëse vesh ajo një rrob me ngjyrë e cila është e panjohur tek njerëzit. Do të thotë, nuk veshet ajo ngjyrë, po e ka vesh qëllimisht që me i mbet sytë tek ajo prej njerëzve, do thotë, njerëzit me mbet tu shiqu prej grave dhe burrave. Do të thotë, do mu bë e njohur me atë rrob mesin e njerëzve. Pa marrë parasysh, është e bukur, e shtrejtë është apo jo? Ka marrë ndonjë ngjyrë që është e panjohur, kjo llogaritet se ka vesh mu njoh mesin e njerëzve. Apo ka vesh një tesh shtrejt mu tregu para njerëzve Mu njoh para njerëzve. Kjo hen aty. Apo, asht i pasur ka vesh ndonjë tesh t'vjetër të cilën e veshin fukarat me kallzu veten se asht njeri i cili nuk e don dunjan. Edhe kjo hen aty. Domethënë këtë këto mënyrë të cilën e veshin një rrobë mu ba i njohur mesin e njerëzve me atë rrobë, kjo llogaritet prej asaj se e ka vesh teshen mu njoh para njerëzve edhe dënohet me ata në këtë botë edhe në botën tjetër. Këto janë tetë kushte të cilët duhet me i pas mbulesa e femrës. Ndërsa kush e mban përgjegjësinë për mbulesën, përgjigjet për ta edhe burri edhe gruaja, për shkak se la ta'ate li makhluk fi ma'sijatil khalik, nuk ju bëhet respekt njerit, a krijesës në të bërit mëkat krijuesit. Do të thotë, nuk është arsye për ndonjë femër apo ndonjë grua me thon se mua nuk po don burri kështu, apo nuk don baba kështu, apo nuk don vllau kështu, apo nuk don motra kështu, i obligohet mbulesa edhe do të ketë përgjegjësi para Allahut tebareke ue teala. Në njëjtën kohë, edhe burri apo përgjegjësi i gruas do të mirret n'pytje për shkak pse s'e ka obligue për shkak se ai është përgjegjës i gruas pse s'e ka obligue gruan që të mbulohet apo ndonjë vëlla është përgjegjës për motrën e tij e s'e obligon që të mbulohet do të përgjigjet para Allahut tebareke ue teala apo një femër e cila është përgjegjëse për motrën e vet më të vogël apo është përgjegjëse e sajna e që s'e obligon do të përgjigjet para Allahut tebareke ue teala edhe baba për fëmijën e kejt me ren Musliman një person i cili vajzën apo grunë e vet e ka pa mbulesë. Nuk e mbulon, nuk e urdhon për mbulesë, ka mundësi edhe s'e bën këtë. Nuk ju pranohet imamllëk. Nuk ju pranohet me kon dëshmitar, edhe nuk ju ipet zeqati, edhe nëse ankohet prej fukarallëkut. Kjo çka ishte? Ndërsa si përfundim biznillah këtij dersit, dua që me tregu një ngjarje e cila ka ndodhur vitin një mijë e nëntëqind e katërmbëdhjetë. Ngjarja ka ndodhur në Egjipt. E ka përmend Abdullah Ibn Afifi El-Bajuri rahimahullah, ka degë domethënë, thotë një ditë para akshamit mbrëmje ditë vere në vitin një mijë e nëntëqind e katërmbëdhjetë, ishna duke pritur në stacionin Tanta në Egjipt, e pritsha trenin që të vjen prej Iskenderisë me hip me shku për në Kajro. Në atë kohë, në minutat në të cilat e pritshim trenin, ishte çdo njani i zantë me punët e veta. Po vjen. Mirëpo atë e kishte për dore t'e prun te stacioni një polic. Bashkë me atë edhe një tjetër, do të thotë po jo me tesha të policëve, jo me uniformë. E kishin kapë të dy po e bijnë. Ndërsa mbas asajna një plak europian i kishte kalu të gjashtëdhjetat. Mirëpo kryt ulur tregojke si i poshtrum diçka, i marrum. Ndërsa ajo u mundojke m'i largu ata dy prej anësh me dy durt e sajna të cilat s'kishin mundësi. Erdh treni edhe u ndal, harroi çdo njoni gati problemin e vet çka e kishte. E hypën atë vajzën në tren edhe hypën me ta ata çka ishin përreth sajna. Ndërsa unë me shokin tem, i cili ka qenë tu bisedu me ta, u ngutëm edhe morrëm do vende t'ulemi ku ishin ata ulur. Domethënë ajo vajza me ata tjerë. Kejt kjo ishte ndërsa vajza ishte e mërzitur. E pyeta shejkhin atë plakin i cili ishte aty, cilën Tregon Bixhasdhejta cili kishte mbushur Çka është halli yt? Çka është halli i kësaj vajze? Filloi të folë ndërsa lotët e kishin kaplua. Zani ju kishte ndalur. Tha, unë jam njeri njeri nga Spanja, spanjoll. Ndërsa kjo vajza është çika ime. Nuk e di prej një kohë ajo është paraqit asajna. Kështu që një ditë nuk e di domethënë kur ka ndodhur, thotë kur jam çu një ditë mëngjes e gjeta zonjën e asajna tu falë namaz sikur një grua muslimane. Prej asaj dite thotë i morr rrobat e veta edhe u bë u përgjigj se rrobave të veta domethënë i lajke vet. Vnoi mbulesën, shaminë e bardhë mbi kokën e saj edhe mbuloi gjoksin e saj. Pastaj filloi të harxhon kohën e saj namaz në agjërim edhe në sejdë edhe namaz të natës. Emrin e kishte Roza. Mundohej vetëm se që ta thirrën njerëzit Fatima, do thotë e ka ndrrua emnin edhe s'ka leju që dikush ta therret Roza përveç se Fatima. Nuk shkoi një kohë e gatë apo shumë e shkurtë ishte koha ku edhe motra e vet më e vogël e pasoi atë u bë njëjtë hap pas hapi e pasonte atë do thotë pranoi islamin edhe motra e vet më e vogël edhe hap pas hapi hecte mas asajna u habita nga ky rast çka ndodhi thotë nuk dita çka të bëj edhe ka shkue tek një prift prej priftëve të cilët i kanë pas ata Filloi që të bisedon me ata që ta kthen në fenë krishtere. Mirëpo pa se s'ka rrugëdalje dhe nuk pranoi ajo kurrsesi. Edhe ka pa se s'ka mundësi që ta kthen në fenë e vet, ky prifti. Kështu që i shkru një letër deri te përgjegjësit e shtetit spanjoll, domethënë në Spanjë, edhe i tregoi se si familja e këtijna plakit ka dalën prej fesë krishtere. Kështu që ka urdhërua përgjegjësit e shtetit Në këtë mënyrë, sikur të ishte qenë ndonjë vajzë jo e ndershme, pa ba kurrnjëfarë gjunahi e pa kurrnjëfarë pune të keqe, thotë morri frymë prej vetes, desh me m'plasë zemra, thotë jam tradhtua, domethënë s'kam dashtë këtë m'ia ba vajzës. Edhe kanë marrë punën teme dy shtetet, Egjiptit edhe Spanjës, tashmë s'kam n'dorën teme kurrgja hiç, edhe s'di se çka të baj. Duke bisedu kështu, thotë u ndajta dhe shkova te ajo vajza e thashë, ndërsa e kishte hallin e sajt e mërzitur, thashë çka ke, si je oj Fatima? Sikur t'ia kisha lehtësu, thotë unë me fjalët e mia, asaj këtë problemin e saj që e kishte. M'u përgjigj me një zë t'ulët, tha, Ne jemi në një vend musliman, domethënë rrethin musliman. Shkoj tek ato edhe ndëgjoj për fenë e tyre. Derisa një ditë më zuni gjumi. E pashë pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem n'andërr. Kështu që më thirri dhe tha, Afroju, oj Fatima. Kështu që nuk mujti me plotësu gati fjalinë e saj vetëm se i ra të fikut. U habitën gjithë njerëzit që ishin rreth asajna, edhe u mërzitën. E nuk është ajo prej të cilës po frikna. Ajo të cilën po frikna është se do të ndalona prej namazit edhe prej punëve të cilat na i ka urdhëruar Allahu te barek ve teala. Thash, Oj Fatima, a do më tregon ndonjë punë më e mirë se kjo? Tha, Po, si jo? Thash, Halli i Islamit, çështja e Islamit është në zemra. E sikur ta kishe pranuar ti krishterizmin me gojë, e që të lirohesh e pastaj t'i vazhdojsh çështjet, punët të cilat i ka urdhëruar Allahu. Më shiqoi thot me një shiqim i cili ka treguar se s'e pëlqen ata që ka po e thot. Shembull për gratë muslimane dhe vajzat muslimane të cilat zbulohen tashti me qef, ndërsa dikush e ka mbajt këta me zor. Elhamdulillahi Rabbil Alamiin.